Rādījumu arī Latvija ēterā. Raidījums kafijas pauze. Varbūt eh, kādam var šķist teju vai neticami, bet jau pavisam drīz klusā nedēļa. Arī lielā piekdiena, kad mēs pārdomāsim Kristus ciešanas un viņa nāvi, Un šeit mums Latvijā ir kāda ļoti skaista tradīcija. Vairākās pilsētās notiek ekumeniskie krustaceļi pilsētas ielās. Lai parunātu par ekumenisko krustaceļu vecrīgā, šorīt uz sarunu es, Māris Veliks, esmu aicinājis vecrīgas krustaceļa galveno iniciatori un organizētāju Guntu Ziemeli. Labrīt, Gunta! Labrīt! Bet, eh, zini, pirms mēs runājam par krustaceļu, es domāju par to, mani, mani tā aizkustina tas, cik Jēzus mūs mīl, ka viņš ir bijis gatavs ņemt to smago krusta koku, piedzīvot izsmieklu un ciešanas un šaustīšanu, un viņš devās uz Golgātu. Kādas tev pārdomas tas raisa? Jā, tad, kad es domāju vispār par Dievu mīlestību, um, vai sāku par to runāt, um, manī ir iešās asaras, jo to mīlestību piedzīvoju tik dziļi un spēcīgi, un uh, Un es nespēju ar prātu aptvert un ar savu cilvēcisko abrīnu izteikt to, uh, to brīnumu, kas ir, kas ir gan pats Dievs, kas mūs radīs, un to glābšanu, kā viņš nāk, tā mīlestība ir tik liela, un, manuprāt, mēs nekad šeit uz zemes nespēsim uh, izprast un piedzīvot to, ar kādu mīlestību, ar kādu atdevi. Jēzus gāja tajā krusta ceļā un atdeva savu dzīvību, un ar kādu mīlestību dabas tēvs mūs ir vēlējies, ka mēs Jā. esam. Gunta, šobrīd varbūt mūs dzird kādi klausītāji, kuri, protams, bieži ir dzirdējuši šo vēsti, ka Dievs tevi mīl, bet varbūt mm -hmm. iekšā ir tā sajūta, ka viņa bet vai viņš mīl mani, jo es varbūt piedzīvoju grūtības, ciešanas, vai mana dzīves biogrāfija ir tik sasmērēta, esmu tik daudz salaidis kaut ko dēlī, varbūt, ka es esmu izņēmums, ko tu teiktu? Jā, man šķiet, ka dabiski ir eh, eh, tie brīži, kuros eh, mēs esam um, varbūt nokrituši kāds, kāds, kāds grēks vai atkal kāda mūsu vājība ir, um, iznākusi un, un, un nesam spējuši atdot to kungam, bet esam ļaušies tai vaibai. Un, un tad es domāju, ka ļoti daudziem nāk tajā brīdī, nu vai, vai tiešām esmu cienīgs Dieva mīlestības, vai ja man ir šīs grūtības, un tās ir tik intensīvas, tik bieži viena pēc otras, Dievs, tu tiešām mani mīli, ka tu pieļauj man, es, te, es tev sakoju, es tev kalpoju, es lūdzos, es <laughs> klausos radio Mariju un, un meklēju tev klātbūtnē dziļāk, un man ir tik daudz grūtību, un kungs, tajā visā saka, tieši tur es tevi mīlu, tieši tur es vēlos parādīt, <clears throat> ka tā, tā mana mīlestība ir tā, caur kuru tu izdzīvosi, caur kuru tu varēsi skaties un varēsi skatīties pārciešanām, un caur kuru tu piedzīvosi to brīnumu, kas notiek, to augšām celšanos brīnumu pārvēdi tavā situācijā, tavās attiecībās, notikumos, kas tev ir sāpinājuši, kas tev ir paralizējuši kaut kādā veidā, tur tu piedzīvos brīnumu. Tieši tāpēc, ka es tevi mīlu. Un, ja nebūtu šīs mīlestības, tad mēs paliktu tajā, tajā nāvē, tajā sabrukumā, un, un mēs kristu vien dziļāk. Un, ja nebūtu šo te grūtību un, un sāpju, tad, tad izdzīvot un piedzīvot to dievu mīlestību un, un to pārsteigumu, ko Dievs izdara no, no, no vislielākā uh, grēcinieka, caur vislielākā grēcinieka kritieniem, kā Dievs pārvērš dzīves, caur tām lietām, kas mums šķiet neiespējamas, mēs lūdzam, lūdzam, un, un liekas, nu nē, tas nav. Viss rāda pretējo, visi apstākļi notiek absolūti apgrieztā kārtībā nekā tas, ko es lūdzu, vai tas, ko es esmu ielikts manā sirdī. Un Tieši caur to izējot, kungs, jā, lai kas šobrīd notiek, es tevi slavēju tieši par šiem apstākļiem, lai cik man grūti to tagad ir pateikt. Uh, arī pat vienkāršās lietās, kāds, kāds mani nosodīja, kāds ne tā paskatījās, kāds pateica sāpinošus vārdus. Varbūt pat vieglas tādus, it kā neko, bet, bet esmu sajūties tā mazliet atstumts, ma mazliet nesaprasts, mazliet atraidīts un tieši tur slava tev, kungs, par to, un tagad tu mani iznes, un pēc kāda laika īstajā brīdī mēs ieraudzīsim, ka tas, ka Dievs šīs situācijas, šo mūsu slavu ir pārvērtis tādās svētībās, ka tas notikums, situācija, tā mūsu sāpe, uh, Dievs, Dievs lieto, lai, lai notiktu kāds brīnums, ka caur tas ir bijis vajadzīgs, lai mēs piedzīvotu brīnumu, lai mēs varētu liecināt un, un slavēt viņa mīlestību. Un jo vairāk tādu situāciju, jo vairāk mēs saprotam, cik labi tas notiek, un jo vieglāk ir palikt tajā Dieva mīlestībā un slavā, tad, kad nāk šie, šie pārbaudījumi. Jā, un mīļo klausītāji, ja tevī ir šaubas par Dieva mīlestību, varbūt tieši krusta ceļa lūkšana šajā lielā gavēņa laikā un krusta uzlūkošana var palīdzēt uh, saprast, ka Dievs tevi patiešām mīl. Man patīk domāt par Jēzus Krustu Golgātā, kad mēs uzlūkojam viņa attēlu, kur viņš ir krustā sists pilnīgi nevarīgs, un tas ir it kā Jēzus teiktu, kā vēl, lai es tev pierādu, ka es tevi mīlu. Lūk manas atplestās rokas, lūk manas brūces, tas ir tevis dēļ. Es zinu, ka tev ir grūti, es zinu, ka tu cieti, Es zinu visu tavas dzīves biogrāfiju, bet es šeit esmu tādēļ, ka tevi ļoti, ļoti, ļoti, ļoti mīlu. Laiks mūzikas pauzei, un um, pēc tam mēs jau konkrētāk parunāsim par krustaceļa lūkšanu un par to, kāda tā būs šogad vecrīgā <clears throat> lielās piekdienas uh, gaitā. jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, un lūk, arī krusta ceļa būtība atgādinājums par šo radikālo Dieva mīlestību. Un vairākās Latvijas pilsētās, tā skaitā arī Rīgā, Vecrīgas ielās, lielajā piekdienā notiks ekumeniskais krustaceļš, kas būs lieliska iespēja lūkšanās, meditācijās un kopā būšanā pārdomāt šo dieva mīlestības noslēpumu. Un šajā rītā kafijas pauzē mēs sarunājamies ar Guntu Ziemeli, kura ir atbildīga par krustaceļu vecerīgā 29. martā lielās piekdienas dienā. Cikos būs sākums? Sākums ir pulksten 11. Var jau pulcēties no aptuveni 10.30, 10.40 un tur aptuveni bez 15, 11. sāksies kāda aktivitāte, kāds, nu, tāds, kāds skaists mirklis. Sagatavojoties krustaceļam, es aicinu atnākt ātrāk noteikti. Mm, būs gan tāda garīgā barība, gan, gan tāda vizuālā, vizuālā <laughs> kurā mēs piedzīvosim, Jā. ka mēs katrs nesam šo Kristus krustu un augšām celšanās cerību. Pirms mēs turpinām precīzāk jau par šo krustaceļu, es vēlos arī jautāt tev, klausītāji, varbūt šobrīd mūs dzird kādi draugi locekļi no citām pilsētām. Pastāstiet arī, vai pie jums būs krustaceļš lielajā piekdienā, varbūt pilsētas ielās. Droši dodiet ziņu, šī ir iespēja arī pareklamēt krustaceļu jūsu pilsētā. Bet, Gunte, es zinu, ka krustaceļam katru gadu vecrīgā ir arī kāda īpaša tēma – kāds īpašs lūkšanu fokus. Es nezinu, vai tas ir noslēpums, vai tu drīksti jau atklāt, par ko tad lūksimies šajā lielajā piekdienā? Es domāju, ka es atklāšu, un uh, tas ir svarīgi, ka mēs, mēs sagatavojamies uh, kaut kam, ko Dievs grib dot, un ja mēs nojaušam, ka mēs esam, esam vairāk uh, gatavi saņemt to. Protams, ka jā, jā, un tas temats tad mums ir vārds – vārds. Vai valoda. Hmm, intriģējoši un Valoda neiet, ļoti grūti salikt kopā e, vārdu, droši vien ir vieglāk salikt kopā ar krustaceļu, nekā iedomāties valodu ar krustaceļu, vai ne? Vai, vai nav tā? Neizklausās pārāk tehniski. Interesanti. Es jau sāku nojaust apmēram kādā virzienā tas ir, bet pastāsti lūdzu. Mm -hmm. Jā, tā, tā tāds lielais, lielais moto šim krustu ceļam um, ir – Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie dieva, un vārds bija dievs. Mm, Jāņa evaņģēlīja prologs. Jā, pirmā nodaļa - vārds bija dievs. Un tad, kad mēs dzirdam šo frāzi, šo dzīvo vārdu, vārds bija dievs, tad man liekas, ka mēs varam domāt par to un meditēt, ka šajā vārds bija dievs ta, katrā vārdā, kas tiek iznests pār mūsu lūpām, pasludināts, vārdā, kas ienāk mūsu domās, un tad tiek izrunāts, Dievs vēlas būt klātesošs. Dievs ir katrā vārdā. Tad, kad mēs pasludinām vārdu, kas nāk no Dieva, un mēs runājam par šajā krustaceļā, runāsim par vārdu, kas dod dzīvību, par vārdu. Var jau būt arī vārds, kurš tieši pretēji, kurš nogalina un ievaino. Jā, un mēs runāsim par vārdu, tātad par vārdu, kas dod dzīvību, kas ir kā mhm. medus mm. mūsu dvēselēm, mūsu kauliem, kas dziedina fiziski, emocionāli, bet vārds var būt tas, kas mūs iedzen izmisumā, kas mūs dara slimus fiziski un uh, arī garīgi, emocionāli, kas mūs attālina vienam no otra – kas eh, viena no otra eh, vārds, kas eh, iedvež bailes, un man šķiet šo vārdu ir ļoti, ļoti daudz, un par to mēs mhm. sāksim pirmajā stacijā. Jēzus lūdzās ģedzimenes dārzā, viņš bija nāves baiļu pārņemts, un man liekas, ka šīs ir tādas ļoti dziļas būtības bailes, eksistenciālas bailes, un daudz piedzīvo mūsdienās eksistenciālas bailes, pat varbūt nespējot noteikt, no kurienes tās nāk, bet mēs zinām, ka tas, šīs eksistenciālās bailes sakrājās, ņemot vērā ļoti, ļoti, ļoti daudz dažādus aspektus, dažādas, tie ir grēki, tie ir mūsu senču grēki, tie ir, uh, tie ir dažādi ievainojumi, izturēšanās, šie paši vārdi. Vārds ir arī skatiens, vārds ir arī intonācija, vārds ir arī joks, uh, jebkas dažādos veidos izpausts joks, stāsts. Un, un šie vārdi, vai tie ir mēdī, mūsdienās ļoti izteikti, vai um, mēs redzam visas šīs situācijas, mēs atveram, atveram uh, mēdījus, jā, pirmais, ko mēs ieraugam, šīs negatīvās ziņas un tas, mūs satrauc, tas mūs iebiedē. Uh, Man ah. šķiet, ka bieži mm. vien eh, kāds eh, pateikts vārds var sāpināt daudz vairāk nekā fizisks sitiens. Es domāju, ka daudzi klausītāji arī piekritīs, ka mm, jā, var pateikt vienu vārdu cilvēkam un tu jūti, ka tevī kaut kas tiek ievainots. Jā, eh, tas, nu, es teiktu droši vien, ka tās ir divas tādas ļoti dažādas lietas, ja kāds iesit jo nu, sitiens arī savā ziņā ir vārds. Vai pateicams, nu, jā. ka, ka viņam ir jābūt balansam. Ja es tevi iesitu, tad, piemēram, zinātniski, ja mazam bērniņam, ja viņu sit, viņam 70 gadus, ir, pie, nu, ir tāda pētījuma veikta, 70 gadus viņa miesas šūnās paliek šis te uh, atmiņa ka viņam ir iesists, vai, piemēram, ka es tev nu, saspiežu stingru roku, bet mm. dusmās tā. Mm it kā pat nesitu. Un ka tas arī iedod tā, to vēstījumu visam ķermenim, apziņai un zemapziņai. Mēs esam savienoti. Ja? Mm, es par to nebiju aizdomājies, bet ļoti interesanti. Mm -hmm. Jā, ka arī piemēram, fiziskas vardarbības, pat ja tur netiek izteikti vārdi, tur stāv aizstāv vēstījums. Jā, un tieši tā, un tāpēc es uh, noteikti šīs abas jomas, viņas pat nevar, uh, viņas nevar nodalīt. Vārds, kas ir Dievs mīlestība, vārdi mīlestībā izpausti, arī fiziskā mūsu izturēšanās mīlestībā izpausti. Un tas ir tas, kad mēs nesam Dievu, un Dievs vēlas būt šajā vārdā. Bet tad, kad mēs izvēlamies šos vārdus, kas nogalina, kas nes nāvi, eh, kas cilvēkus satricina, satrauc, eh, liek raizēties, eh, baidīties, nodalīties, ignorēt vienam otru, tas, tas nāk no ļoti bieži no šiem izteiktiem vārdiem, un arī no, fiz, mm. arī no fiziskās tās izturēšanās. E, tas, tas mūs norobežo gan pirmkārt no dieva, jo, un, un otrkārt no cilvēka. Un man liekas, ka ļoti bieži kristieši, nu, tas tāds mans secinājums, e, nodala. Un nu, šeit ir Dievs, baznīca, un tad ir mājas, ģimene, tur vēl kaut kādi cilvēki, ka Dievs tiek nodalīts no cilvēkiem. Nu, jā, nu tas, ko cilvēks saka, tas tā, jā, bet nu, Dievs, tikai Dievs. Bet cik ļoti daudz Dievs vēlas pagodināties caur cilvēku, mhm. runāt caur cilvēku, uzklausīt, pieskarties, ap, apķert, apmīļot, iedrošināt, samīļot. Tas ir tas viens no ļoti, ļoti būtiskiem veidiem, kā Dievs vēlas runāt, jo Dievs pats ir ģimene, Dievs ir trīsvienība. Dievs pats piedzima ģimenē caur Jēzu, jā, mm -hmm. viņš parādīt, viņš ienāk ģimenē, uh, kur mums ir vajadzīgi šie, šie kontakti, bet, bet mīlestības, dieva kontakti. Vārds ir Dievs, Dieva vārds mums ir vajadzīgs. Bet pirms mēs runājam par šiem labajiem vārdiem, es eh, vēl gribēju jautāt eh, par tiem vārdiem, kas ievaino, par tiem sliktiem izteiktajiem vārdiem. Kā tas tiks integrēts eh, šajā krustaceļā, vai tā mm -hmm. būs tā kā grēku nožēlas lūkšana par izteiktajiem vārdiem vai lūgums pēc dziedināšanas, ja esam ievainoti? Mm. Jā, nu, būs tāds, uh, protams, būs Dieva vārds, ko mēs pasludināsim. Uh, būs, uh, uh, būs uzrunas, kas mūs vedinās domāt par lietām, kas notiek ar mums, ar sabiedrībām, personīgajā dzīvē. Un būs tie brīži, kuros mēs uzlūkosim krustu. Piemēram, pirmā stācija mums būs veltīta bailēm, vispār ne veltīta mm, tam, ka mēs, mēs atklā, ļaujam sev uzticēties Dievam. Uh, Jo bailes ir kaut kas pretējs uh, uzticībai Dievam. Un Dievs vēlas iedot mums, ka mēs viņam uzticamies līdz galam, ka viņš izvedīs. Un, uh, tur mēs eh, teiksim, atdosim bailes. Ja? Mm -hmm. uh, lai mēs varētu saņemt dziedināšanu, fizisku, garīgu, mums ir jādod tās lietas. Un ļoti tas eksistenciāls jautājums ir bailes un, un, no dažādām lietām. Un, um, kādā vietā mēs lūgsim par dziedināšanu, jā, par fizisku dziedināšanu. Uh, Un, un katrs varēs, varēs atsaukties un iesaistīties un ļaut tapt eh, pārveidotiem tā, tā krustceļa laikā. Uh, jā, jā. jā nu tāds neliels ieskats, bet eh, Gunta, palīdzi lūdzu mazliet vēl attīstīt šo tēmu par tiem labajiem vārdiem, par svētības mm -hmm. vārdiem un kā tie tiks iekļauti šajā krustaceļā. Jā, svētības vārdus mēs pasludināsim. Tik, tie, tie tiks izrunāti Tas būs dievvvārds, tas būs tas, ko Dievs vēlas katram teikt. Mēs, eh, mēs klausīsimies kopā, un, un nu būs arī tādi cilvēki, kuriem viņi saņems kādu vārdu, ko Dievs saka, iedrošinājumu, dziedinošu vārdu, to mēs pasludināsim arī skaļi mikrofonos, lai šis vārds mūsos eh, ienāk un pārveido mūs, un, un ka mēs saņemam, jo vairāk mēs dzirdam svētības vārds, jo mēs kļūstam eh, viengabalaināki, un, un tāpēc arī eh, tas, tas labais vārds būs caur rakstu vietām, to labo vārdu mēs sadzirdēsim noteikti uzrunās, un būs tie brīži, kuros kāds no Eh, tiem, kas eh, kāds no run, runātājiem, aktieriem, tiksim, eh, piemēram, pasludinās kādu konkrētu frāzi, jā, ka es mm, tagad uzreiz neatceros, es rakstu scenāriju, protams, un lūdzos, un man tur ir ļoti daudz dažādu failu, bet, nu, piemēram, ka es uh, Es tieku piepildīts ar paļāvību uz Dievu, ar uzticēšanos uz Dievu. Mm, un tad mēs paliekam klusumā un gaidām, ka mēs tiekam un skatāmies uz krustu. Jā, mēs uzticamies Tev, Dievs, un piepildamies ar uztic, uzticēšanos Tev. Un jā. tad, kad nekas, man patīk tā frāze, vien, ko es izmantoju arī tajā pirmajā, nu, pirmajā stacijā, tad, kad mums nekā vairāk nav, mums liekas, mēs esam izmēģinājuši visu, mēs esam to darījuši, to teikuši, tā rīkojušies – Un, eh, tas ir tas, ko, varbūt, eh, ko mēs dažkārt eh, citi sauc par tādu savā spēkā darboties. Bet Dievs jau vienmēr arī, pat ja mēs kaut ko savā spēkā darām, Dievs jau to izmanto un nāk tajā iekšā, tad mums paliek tikai paļāvības Dievu. Kad mēs redzam, ka mēs nevaram ietekmēt to, kāda lēmuma valdībā tiek pieņemta, mūs nedzird kāds, ka mēs nevaram ietekmēt, ka kāds mums nespēja piedot vai ka mēs mūsu mīlestību nenovērtē. Es cenšos, esmu brīnišķīgs un labs, bet, bet tas cilvēks rīkojas pretēji tam, uh, ko es mēģinu iedot. Un, vai, uh, un, un tur es saku, kungs, es neko nevaru izdarīt. Es esmu izmēģinājis visu. Es tev uzticos. Es uzticos tev, jo tu zini, ka šīs lietas ir vajadzīgas, un tu nāksi. Un, uh, man ļoti patīk, uh, <laughs> angļu valodā ir tas gads, timing, dieva laiks. Uh, sakot, ir vienai, mājas, uh, vienai tādai lapai, Facebookā, kas saucās For New, uh, New life for you. Jauna, jauna dzīve tev. E, jā, ja, jauna dzīve tev. Un, un tur ir katru dienu šie, šie ļoti bieži dienas laikā vairāki tā, tādi fragmenti tiek ilgti, kas vedina palikt uh, tajā uzticoties brīnumam, uzticoties Dieva apsolījumam, neskatoties uz to, kas notiek. Paliekot, un šorīt izlasīju, mēs paliekam Dieva slavā. Mēs paliekam slavējot Dievu, neskatoties uz to, kas šodien ir noticis. Mhm. Un tas mūs izvedīs uz to brīnumu, ko Dievs mums ir paredzējis. Esam parunājuši par šī gada Lielās piekdienas ekumeniskā krustaceļa tēmu. Tēma ir vārds, bet pēc mūzikas pauzes atgriezīsimies ēterā, lai runātu arī par citiem krustaceļa aspektiem. Es vēlos atskaņot kādu dziesmu, kas, starp citu, ierakstīta pagājušajā gadā, jau atceries mm. šeit, Radio Marijas studijā, un kas skanēja pagājušā gada uh, ekumeniskajā krustaceļā Vecrīgā Ilze Kalniņa, Juris Visbulis un arī citi mūziķi dziesmā Jēzus dāvā pestīšanu. Bet atgādinu klausītājiem, ka mēs gribētu dzirdēt arī no jums, vai jūsu pilsētā notiks ekumeniskais krustaceļš. Numurs studijā, ja vēlaties mums piezvanīt, ir 679 669 131, bet īsiņas un vatsapziņas sūtiet uz numuru 266 77 272. Dievs ir mans spēks, Jēzus manas dzīves dziesma, ķēniņš mūžīgs viņš, savā spēkā nesaprasts, viņa apslēpstas, ko es meklēju līdz šim, pats man roku sniedz, lai es uzvaru kāvi. Jēzus ir mans spēks, Jēzus manas dzīves dziesma, ķēniņš mūžīgs viņš, savā spēkā nesaprast. Jēzus dāvā pestīšanu. Šī dziesma izskanēja pagājušā gada Lielās piekdienas ekumēniskajā krustaceļā Vecrīgas ielās, bet arī uh, Šajā gadā, 29. martā, Lielajā piekdienā, ekumeniskais krustaceļš Vecrīgā ar Guntu, kura šo krustaceļu organizē, mēs eh, sarunājamies šajā kafijas pauzē. Gunta, vēlreiz atgādini, cikos ir jāpulcējas eh, Vecrīgā lielajā piekdienā? Pulcēšanās, nu, jau no 10.30 noteikti būtu vēlams, ka bez 20, eh, bez 20, bez 15, 11, tad būs tāda īpaša aktivitāte, uz ko mēs aicinām, un arī būs uh, Eh, būs mācītājs Ivars Jākapsons un eh, mācītājs eh, Aigars Vančenko ar tādu īpašu dziesmu, kas ir veltīta krustam, ko Jēzus nesa ar elektronisko mūziku, ko viņi saņem. Tas ir kaut kas ļoti, ļoti brīnišķīgs. Mēs uh, esam bijuši vairāk kārt uz viņu, kon, uz viņu tiem lūkšanu vakariem ar šo, nu, uh, ar šo um, šī veida mūziku, uh, Eh, kur eh, Ivars Jākapsons lasa vārdu, gan to, ko viņš ir saņēmis, gan tas, kas ir Bībelē, un, un, un, eh, un, un savukārt Aigars Vančenko, viņš iedvesmojas, viņš lūdzas, un viņš izveido elektroniskos mūzikas pavadījumus šiem te vārdiem. Un tiešām tad, kad es tur esmu, es piedzīvoju ļoti, es sadzirdu, sajūtu ļoti spēcīgu Dieva klātbūtni, tas kaut kas īpašs, un viņi arī tur būs līdz krustacei sākumam, tā kā aicinām. Pastāsti lūdzu vairāk par krustaceļa kārtību, jo tā kārtība nav varbūt eh, tā tipiskā ierastā mm -hmm. krustaceļa kārtība, ko ejam baznīcās, eh, Pastāsti lūdzu. Jā, eh, krustceļš mēs visi zinām, tā ir katoļa tradīcija, pašos pamatos, jā, parasti ir 14 stacijas. Savukārt, lai mēs Mm, Dievam ļoti patīk, ka mēs vienotībā darbojamies. Dievam patīk, un, un, un, un otrkārt mēs redzam ļoti lielu spēku, ka, kad mēs kā kristieši dažādas konfesijas nākam kopā un, un, un lūdzamies kopā. Un, e, un tāpēc mēs esam arī izveidojuši kādreiz Ilmārs Tolstovs bija iniciators e, pirmos divus gadus vai trīs šim e, krustaceļam, ekumeniskam krustaceļam, kurā viss nāk kopā, un ar laiku mēs <clears throat> izveidojām, nu, izvē, attiecīgi pielāgojām to laiku, lai mm, izvēlējāmies stacijas, kas ir ekumēniskas, tādus e, tematus, kas ir e, e, kas ir, nav tikai trad, nu, kas nav tradicionāli, tikai, bet kas ir atrodami svētajos rakstos. Un tas, mm. man liekas, ir ļoti labi ekumeniskajā sadraudzībā. Lai gan, protams, Jā. ka citi brāļi un māsas no citām konfesijām arī pieņem tādas, varbūt kādas uh, tās. Uh, Tradici tādas e, uz tradīciju balstītas uh mhm. -huh. E, tēmas, kas ir krustaceļā. Domāju, nu, man liekas, arī ļoti skaisti izdzīvot kādus tos mirkļus, kas varbūt neprādās mūsu tradicionālajā uh mhm. -huh. E, krustaceļā, piemēram, Jēzus Lūdzu ģedzemenes dārzā. Jā, starp citu, Jānis Pāvils II. Mm -hmm arī veicināja eh, šādu krustaceļu, kur 14 stacijās tiek eh, pārdomāti tieši evaņģēlijos aprakstītie notikumi, kas varbūt nav tas krustaceļa staciju sadalījums, kas ir mūsu baznīcās vai lūkšanu grāmatās, bet arī, manuprāt, ļoti, ļoti skaista iespēja atgriezties pie svēto rakstu tekstiem un, un tiem notikumiem, kas aprakstīti Dieva vārdā. Jā, <clears throat> Un e, mums ir astoņas stācijas, varbūt kāds jautās, nu taču varētu visu 14 un varētu tur kaut ko citu likt vai mazāk likt. Mēs, Dievs ir vadījis jau katram tam laika posmam, kā, kā tas krustceļš veidojās. Dievs iedod to īpašo žēlastību un kat, katrs viņš ir svarīgs savā veidā. Un šeit mēs uh, redzam, cik, cik ļoti cilvēks uzrunā, piemēram, personiskās liecības, ko mēs esam pievienojuši. Ja? Viens ir ko uh, rakstu vieta, kas ir ļoti būtiska, vai ne, kas vienmēr vārds runā un dziedina. Tad ir tas, ko saka garīdznieks no kādas konkrētās konfesijas, kas arī ir iedvesmojoši. Protams, cilvēks ļoti iedvesmo un motivē un iedrošina cilvēku personīgie pārdzīvojumi, kam mēs esam izgājuši cauri, kas, un, un, un, un ieraudzītu, ka es ka man ir iespēja, vai maniem bērniem vai draugiem arī šī iespēja, ka es varu liecināt, vai ka viņi var tapt brīvi, jo Dievs dara brīnumus. Tas Tātad būs liecības cilvēku, būs, jā? Jā, jā mm -hmm. tieši tā. Un, eh, protams, arī kādas pārdomas, tādas dziļākas, kas ļauj saskatīt, uh, piemēram, tādās eh, vienalga stacijā vai Jēzus uh, tiek nodots nāvei, vai jūdas nodod mm, jēzu, vai jēzus lūdzu ģedzemes dārzā, sasaistīt tajās mazajās meditācijās, ieraudzīt, kur es esmu tajā savās visās izjūtās, pārdzīvojumos, ne tikai palikt tādā pārdomu līmenī par Kristus ciešanām, bet ielaist tās Kristus ciešanas, ieraudzīt mūsu tajā, tajā, ko mēs pārdzīvojam, tajā, kā mēs jūtamies, tajā, kā mēs dzīvojam un kā mēs eh, tajos lēmumos un notikumos, kas tiek pieņemti un notiek, kur tur Kristus ir tajās ciešanās, tajos mazajos eh, eh, nu, stāstos pirms viņa krustā sišanas. Sarunas laikā, Gunta, tu minēji arī vēl kādu tradicionālam krustaceļam neierastu lietu. Tu minēji, ka būs arī aizlūkšana par dziedināšanu. Mm -hmm. Jā, vienā stacijā būs aizlūkšana par dziedināšanu. <laughs> Mēs... Kā tas notiks? <laughs> nu, tas ļoti tradicionāli. Tad būs, tā, tad, eh, būs eh, raksturvieta, būs uzruna. Un būs eh, kāds iedvesmas vārds, kas vedinās uz to, ka mēs varēsim, būs aizlūdzēji, kas, uzlik, kas ja kāds vēlēsies, uzliks rokas un lūgs par dziedināšanu. Vienalga, vai tā ir, ir ceļu sāpes, vai varbūt kādam būs e, vēzis. Lūksim par dziedināšanu, un būs tie, kas uzliks rokas. Tie, kam nepie, ne, nepietiks e, to kalpotāju, kas uzliek rokas, e, protams, brīvprātīgi tie, kas vēlēsies. Un, uh, tie paši sev var uzlikt tajās vietās, rokas, piemēram, problēma ar sirdi. Un, un mm -hmm. to mhm. vadīs cilvēks no, nu, caur mikrofonu, Jā. un arī lūksies, lūksies dziedināšanas lūkšanu caur mikrofonu. Nu, apmēram tā. Jā, caur Jēzus brūcēnu mēs esam dziedināti svētajos rakstos rakstīts. Jā. Tātad dziedināšanai ar Kristus ciešanām, ar viņa upuri Golgātā ir vistiešākais sakars. Laiks mūzikas pauzē. Es atgādinu klausītāji, mēs priecātos dzirdēt arī, vai citās pilsētās notiek ekumeniskais krustaceļš. Varbūt kāds dzird, kuram ir informācija, pagaidām neesam nevienu ziņu par šo saņēmuši. Varat mūs sazvanīt uz numuru 67969131, bet uh, uzrakstīt īziņu un WhatsApp ziņu var uz numuru 266 77 272. Jā, un varbūt kādam ir kāda liecība no iepriekšējiem gadiem, kas ir piedzīvots krustaceļā, vai nu klātesot, vai varbūt uh, caur televīziju vai radio. Mm -hmm. Jā, tad padalieties, Jā. uzrakstiet vai piezvaniet. Viss, kas uz sirds saistībā ar krustaceļu, droši iesaistieties ēterā. Vinci so più Esam atpakaļ ēterā un turpinām sarunu par ekumenisko krustaceļu vecrīgas ielās 29. martā Lielajā piekdienā. Mans vārds ir Māris Veliks un man te līdzās arī krustaceļa organizatore Gunta Ziemele. Gunta, pastāsti lūdzu, kurus garīdzniekus mēs dzirdēsim krustaceļā un arī kādi aktieri ir iesaistīti, arī mūziķi droši vien kādi? Mm -hmm, jā, uh, un garīdzniekiem mēs dzirdēsim uzrunas un kopā lūksimies ar uh, arhibīskapu Jāni Vanagu, ar arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču, ar bīskapu Kasparu Štērnu, ar bīskapu Modri Uzolinkeviču, tāpat būs mācītājs Krists Kalniņš, uh, Ivars Jākapsons, uh, Edgars Mažis, iespējams arī Ēnars Baštiks un uh, Jā, un eh, Skaidrīta Gutmana, Kristīgās akadēmijas eh, rektore. Jā, mm. apmēram tā. Un aktieri, mūziķi. Jā, jā būs ģirds ķesteris. Eh, man ļoti uzrunā tā viņa sirds, deksme un vēlme. Kādreiz kāds saka, nu, tur, man tur tāds aktieris tur patīk, tas ir man, man tur tas vairāk patīk, kā viņš lasa svētos rakstus, vai man tur tas. Un es saku, es atsaucos tam, ja tas cilvēks pats atsaucās, ja viņā, viņam tas ir sirdī, ja viņš deg par to, ja tas viņam ir ļoti svarīgi, tad tas jau ir, tā ir ļoti liela zīme, ka otrs to vēlas pats. Es atceros, kā ģirds pagājuši, kad teica Gunta, es nebraukšu pie sava brāļa uz, uz uh, Angliju, uz lieldienām, jo es vēlos būt šajā krustaceļā. Wow, un, un tad, kad wow. es viņam šogad jautāju Vacepā, Nu, ģirtiņ, tiekamies krustaceļā, lieldienas tuvojās, kā tev šķiet? Pagāja pāris dienas, viņš saka – satiekamies. Krustaceļš ved mūs uz augšām celšanos. Un viņš ir brī, brīnišķīgi, jā. neskatoties uz to, ka viņš ir aktieris un ka tur ir daudz dažādu uzdevumu. Viņš saka, jā, es, uh, viņš to arī liecībā, savā liecībā, kas tiks palaista drīz TV 24, uh, viņš, uh, viņš, uh, viņš uh, uh, dzīvo Dievam, Un viņš eh, savukārt savu profesiju viņš izvēlās, lai, lai atbalstītu savus bērnus, un tas ir tas aicinājums, kurā viņš, eh, jā, kurā viņš var kaut kādā veidā mm, varbūt atklāt to patiesību, kas ir Dievs. Jā, viņš ir zināms, un reizē viņš saka, nu, redziet, nu, kādam kaut kas neliekas kopā, mm. bet labi tas. Bet ģirts ir brīnišķīgs. Nu, tiešām. Nu, laba sadarbība jau vairākus gadus. Daudz, jā, gadus. Daudz. Ko vēl dzirdēsim? Jā, uh, Eh, nu, eh, priekš Latvijas rādio arī būs Dita Lūriņa, viņa gan nevarēs būt klātsoša šeit, būs Liena Gāliņa, eh, un iespējams būs arī Reizija Kalniņa. Tie ir tādi uzticami cilvēki, kuri, kuri arī jūt un, un, un, un piedalās šajā <laughs> dievu pārveidē krustaceļā. Uh, jā, un no mm, mūziķiem, tad, kā minēju, būs sākumā Ivars Jākapsons un Aigars Vančenko šo elektronisko mūziku ļoti īpašā veidā, pielūdzot Kristu viņa krusta ceļā. Un, mm, būs uh, Aleksandra Spitsberga uh, eh, ar uh, lūkšanu armēņu valodā par tautām. Balss. Jā, ļoti brīnišķīgi, skaista. Uh, un, uh, jā, noslēgumā būs arī slavētāji no ģertrūdas draudzes ar ļoti skaistu īpašu dziesmu. Dziesma arī stāsts, kā, kā viņi tika izvēlēti uh, šim krustaceļam. Parasti katrai lietai, kas top krustaceļā un vispār garīgām lietām, Dievs vada tādā stāstā, tādā Uh, ne tikai ka mēs plānojam un izplānojam kaut ko galvā, bet tiešām tās ir tādas caur nejo, it kā nejaušām, bet dievu plānotām satikšanām notiek tāds, tāds, tā, tā satura izveide. Uh, Uh, jā, un, un būs arī noslēgumā Kaspars Cezariņš un Girts uh, Reimats no Efetas uh, krustceļš noslēgsies un turpināsies ar slavēšanu, pielūgsmē, doma laukumā, un tur arī būs aizlūkšanas, būs grēksūdze, ja kādam nepieciešams, un kā aicinām turpināt palikt. Vai šogad uh, krustaceļu būs iespējams skatīties arī pa televizoru. Tas noteikti skanēs eh, Radio Marija ēterā tiešraidē, ja nu kāds netiek, protams, klātienē visi aicināti, bet kā ir ar televīziju? Mhm. Jā, arī TV24 uh, eh, ir jau, šis jau būs piektais gads, es biju pārsteigts, sāku skaitīt, es domāju, tiešām mēs jau piecus gadus sadarbojāmies, un, un eh, pagājušajā gadā mēs visi nospriedām kopā ar producentu TV24, uh, pagājušais gads bija tehniski nu, tiešām brīnišķīgs. Viss bija izdevies arī operatorim, producents ir sapratuši, kas ir tās svarīgākās lietas, kā to veidot. Viss, un, un tad, kad es skatījos eh, vēlāk atkārtojumu vakarā TV24, skatos, cik brīnišķīgi viss ir salikts, ka viņi jau tur veido tādiem lodziņiem, nu, ka tas ir tā sadarbība. Un kas ir ļoti interesanti, eh, ko es pamanīju krustceļā, tie, kas ir iesākuši kalpot, ka viņi katru gadu to vēlas vēl un vēl, un tur ir, un es runāju ar vienu mācītāju <clears throat> no luterāņiem. Viņš saka, tur ir tāds īpašs svaidījums. Viņš saka, es noteikti gribu būt. Vienkārši tāpat iet, mm -hmm. jo tur notiek kaut kas, un tas kaut kas ir tā garīgā atmosfēra, ko svētais gars pats, pats rada, un mēs tikai ļaujamies, mēs neierobežojam viņu, mēs ļaujam, kungs, vadi tu, rādi tu, ko likt, ko nelikt, uh, kungs, kas nav vajadzīgs, pats paņem prom. Lai, lai tas nav, un ja kāds, ja kādu mēs, piemēram, uzrunājam, tad, eh, nu, ja, tas, ja tie cilvēki saka, jā, tad es saprotu, jā, Dievs vēlās. Ja viņi saka, nu, nē, mēs nevaram, piemēram, šogad mēs uzzinājām eh, akadēmisko koru Latvijā, viņam ir tas brīnišķīgais um, eh, Rihards Durbers koncerta programma. Nu, viņa teica, ka viņa ir ļoti noslogots, viņa labprāt, un viņa, protams, tur ir ļoti daudz ticīgu cilvēku ar te korī. Viņa teica, nu, ka mēs nevarēsim. Uh, Un tad mums ir skaidrs, viņas, bet viņi saka, bet jūs paši, jums pašiem ir tik ļoti labi resursi. Viņi ir pazīstami ar krustceļiem, viņi sako vienmēr līdz krustceļam. Un, mm, tā, un tāpēc Dievs tā ļoti skaidri, ka mēs viņam ļaujam. Ja kādreiz cilvēkiem pa, nu, gribās tā va, līderībā, un, un es domāju, es arī agrāk tā darīju, kontrolēt, tagad šo mēs ņemsim, to mēs neņemsim, bet ja atnāk kāda, un es esmu kaut kā ļāvusies tam, ja atnāk ideja, labi kungs, ja viņi ir atnākusi, Es tā nolieku, uzreiz nereaģēju, vēl atkal viņa atnāk, atkal es viņu atceros. Nu, labi, nu es piezvanīšu, nu, neiespringstu. Un tad, ja atsaucās, labi, šis ir tas, ko tu gribēji. Jā. Gunta, saki lūdzu, vai ir vajadzīga kāda palīdzība? krustaceļa organizēšanā, varbūt jā. kādi kārtības sargi vai... Jā, jā, tie noteikti ir vajadzīgi. Uh, mm. Un mhm. par kārtības sargiem var pieteikties pie klintas, un es tūdaļ pat var nosaukt viņas numuru. Ja? Jā, mm -hmm. Klintas numurs. Hmm. Kamēr tu meklē klintas numuru, Atradu. saki lūdzu, kas tiem kārtības sargiem būtu jādara? Nav nekas sarežģīts, vai ne? Nē, nē. Uh, viņiem uh, vajadzētu atnākt jau pulksten desmitos no rīta. Uh, tur tiks iedotas tādas lentītes, ko aplikta proku, un, un tad arī izstāstīs. Eh, bet tā galvenā ideja ir tāda, ka viņi eh, tā nepiespiesti norobežo uh, to krusta daļu, kur tiek nests krusts un kur iet garīdznieki un aktieri no pārējās cilvēku daļas. Un, un tas ir eh, tāpēc, ka, lai, lai tiksim, netīšām kaut kā tas krusts neieplūstu tautā vai garīdznieki, un mums bija vienu gadu tā, ka ieplūda krusts un garīdznieki tautā, kur nu kurais kaut kā netīšām sanāca tur tam, tam kas tur eh, m, bija atbildīgs par to gājienu. Uh, Eh, gājiena, to ieš, iešanu tieši uz priekšu. Un tad, kad eh, mēs nonācām punktā, tur nebija, nebija to cilvēku, <laughs> kuriem jārunā. un, yeah. un, nu, tā, tā kā tas, nu tā. Mm -hmm. Visu laiku skatīties, lai tiem cilvēkiem jābūt priekšā, lai viņi ir un lai nesaplūst ar mm -hmm. pārējo. Tad nu brīvprātīgie var pieteikties pie klintas, zvanot uz numuru 27 491 866. Tātad klinta. Vēlreiz un lēnāk. 27 4, 9, 1, 8, 6, 6. Jā, paldies! Tikai dažas minūtes mums vēl palikušas šajā kafijas pauzē. Tad no pēdējais uzsaukums klausītājiem atgādina vēlreiz, kur ir jāpulcējas un varbūt īsumā kāds iemesls galvenais tev nāk prātā, kādēļ būtu jāierodas. Mm -hmm. Jā, Tiekamies Ekumeniskajā krustaceļā pie Svētā Jākaba katedrāles lielajā piekdienā, jau no 10.30. 11. sāksim ar pirmo stāciju, bet līdz 11. tur būs jauka programma. Uh, kāpēc iet? Pirmkārt, ļoti svarīgi, kopā notiek lielas lietas, tad mēs kopā lūdzam. Lūksim par Latviju, lūksim viens par otru, jo pārveidošanās notiek, tad, kad mēs ļaujam, ka Dievs pārveido mūsu. Skaisti. Tev ir bībele atvērta rokās, varbūt tu gribēji nolasīt kādu raksturvietu? Jā. Kungs apliecina psalmā, 93. psalmā, kur, kas ir kā lūkšana, un reizē kungs saka, viņš neatstums savu tautu, viņš neatstums savu mantojumu. Mēs esam Amen. viņa mantojums. Cik skaisti. Un ja man ir daudz sirdsēstu, Tad kunga mierinājums mūs iepriecinās mūsu dvēseli. Un es ticu, ka šis krusta ceļš būs kunga, iepriecin, kunga mierinājums un iepriecinājums. Un ka notiks lielas lietas. Un mēs lūgsim, lai krustceļā notiek arī brīnumi. Āmen. Tiekamies lielajā piekdienā vecrīgā pie Jēkaba katedrāles. Paldies, saku Guntai Ziemelē, krustaceļa organizatorei, ar viņu sarunājos es Māris Veliks. Un noslēgumā, lai izskan arī kāds Aleksandras Špitsbergas mm. ieraksts, kā mēs dzirdējām, Aleksandru mēs arī dzirdēsim šajā krustaceļā, lai svētīt šīs dienas turpinājums.